ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze murano makuru yo kuri uyu cumi na gatanu mu kakaro kabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu mirongo ibiri n'umwe nibo batowe ko umugera wa covid cumi n'icyenda ku barenga amajana atatu na mirongo itandatu bapimwe mu ndwi imwe bihejeje gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego acariko kibera ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi abanyagihugu bo ku mutumba murambi ni muri komine buganda intara ya cibitoke baridoga ko bamaze imyaka irenga itanu batagira amazi meza turabibashikira ko murano makuru nayo bucana yandi y'ibidukikije yo kuri uno wa gatanu ituyagira ku gusubiza itoto ahantu haba hacukuwe ubutare Ndongeye kubaramutsa no makuru tuyahereye mu bijanye n'agateka kazina muntu leta y'u Burundi ngo igiye gutangura vuba intambuko zo gushika ku kwiyemeza gushira mu ngiro amasezerano Kampala yega impunzi zo mu gihugu hagati bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru ajeje gusubiza muzaba zaba bazitesheje mu shikiranganje bujeje w'agateka kazina muntu ni nyuma y'uruganda rw'iminsi ibiri rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazina muntu ubushikiranganje bujeje agateka kazina muntu hamwe eh, n'ishami rya unirijeje impunzi eh, ibikorwa byabereye mu ntara ya Ngozi Ponce Hatungimana akamenyesha ko uno mwaka wa 2020 uzorangira leta y'u Burundi yateye intambwe ibindi kuri no nkuru na Evariste Nzikobanyanka abashinga amateka n'abakenguza amateka bari mu migwi yamahijejwe agateka ka zina muntu bari mu bitavye urwo ruganda rw'iminsi ibiri bafise icyizere ko hamwe leta yiyemeje gushyira mu ngiro ayo masezerano y'ikampara ikibazo c'impunzi zo mu gihugu hagati cari carinaniranye cotora umuturama umushinga amateka rinemanira barusha yatowe mu ntara ya muyinga ni umwe mu bashinga amateka bitavye urwo ruganda e, kubona rero yuko igihugu cacu naco ntatanzwe caremerekera sinya ayo masezerano amasezerano eh, impunzi ngaho iwacu n'utundi tuba ayo masezerano ari hamwe rero yokunda akajya mu ngiro eh, vuba biba byiza kugira ngo abenegihugu basubire muhira wabo batekanye kubibaza igituma leta y'u Burundi yaratebye kwiyemeza gushira mu ngiro ibiri muri ayo masezerano umuyobozi mukuru ajejwe gusubiza mu zabo abaziteshejwe arabahumuriza Ponsiyo Hatungimana avuga ko uno mwaka wa kabiri uzorangira leta y'u Burundi yateye intambwe kubitiraba vuga ubushikiranganje bwagateye akazira muntu n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire tugiye kukivi kugira ngo turabe yuko ni muri buri mu kiringo cy'amezi nk'abiri ari imbere turabe yuko ayo masezerano yashyitse muri leta kugira ngo eh, bayike hama abandanya eh, n'izindi ntambwe zikurikirana kuvuga kujya mu nama nshingamateka no kujya mu nama nkinguzamateka ubu rero twege kuri uno munsi tugiye ku kivi kugira ngo dukore ibikurikira byose kugira ngo ibisabwa byose kugira ngo ayo masezerano uburundi buyemeze burundu urwo ruganda rukaba rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu Harakoze Evariste nziko banyanka tubandanye nano makuru hatunganijwe kuri wa gatanu ikiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye abamenyesha makuru n'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi bimwe mu bibazo byabajijwe harimo ibijanye n'ingwara y'inyonko yafashe ibitungwa harimo kandi ibijanye n'amatongo yegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu aho abanyagihugu basabwa kuhava harimo kandi n'ibindi bibazo bitandukanye Jean-Marie Mayonga arabigarukako muri icyo kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye ku kibazo kijyanye n'abanyagihugu bafite amatongo ari hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu bari kubasabwa kuyavamo Prosper Ntawugwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta asigura ko mu gihe leta ikeneye ikibanza iragifata ariko ibanje guha umuzibukiro umunyagihugu yari asanzwe aba muri iryo tongo ajya amatongo rero mubaza nuvuga yuko ari mice itatu umuce wa mbere n'amahegitari ashika mirongo ine ayo nayo abari bene yicyo gihe bararonse umuzibukiro hariyo ayandi rero ijana na mirongo itandatu babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabamo rero n'akaryo kubwira bajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotere aserera mu nyuma canke nihagira ko baha umuzibukiro babaha menshi bumve ko bariko bakora biciye ku biri n'amategeko umugwi wa gatatu gatatu n'amatongo ari haruguru ya rijya barabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye mbo z'umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco kigira umutwe ni nyene ico umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegerezwa kuronka umutekano ukwiye ku banyagihugu basabwa kuronswa urusha rwo kubaga ibitungwa byabo canke kubishora umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo ubworozi Clement Ndikumasabo ahamagarira nyabuna abanyagihugu gukomeza ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwikingira nyonko ya lift ibangamiye ibitungwa ku bandi nabo bavuga bati turakeneye yuko dutanga duronswa urwo ruhusha icyo twabwira ni uko boshishikara ahubwo kubahiriza ingingo zagiye zifatwa kuri ikibazo kijanye n'inyonko yo mu kiyacarifu izo ngingo rero zafashwe ku neza ya twese kugira ngo dushobore kwikingira tongere kandi dushobore no gukingira ibitungo mu bijyanye n'umutekano wo mu ibarabara umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre nkurikiye yasiguye ko ibyuma bipima umuvuduko w'imiduga mu mabarabara ngo imbere yuko bitangura gukoreshwa habaje gutangwa inyigisho n'isiguro ku banyagihugu twovuga kandi nk'izi modoka z'ubwoko bw'inyamiramabi cyangwa izindi nzego zitabara ziba zigiye gutabara izo zirashobora kurenga eh, kuri ayo mategeko zikanyaruka kuko ziba zigiye gukiza ibintu ku bijanye n'amakinga hamwe n'amapikipiki aherutse gusansumwa kugira ngo bahabwe impusha zo gushika mu bice bimwe by’igisagara umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko uno munsi hari uwundi mugwi ubandanya ico gikorwa mu kurindira yuko ingingo ntabanduka ifatwa Jean-Marie Mayonga muri ico kiganiro kandi Pamphile Bukuru avugira ushikiranganje bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko ku bantu barenga amajana 360 bapimwe umugera wa COVID-19 kundwi imwe gushika kwa 12 uku kwezi 21 basanganywe ko uyo basanganywe uyo mugera gahamagarira abantu kubandanya bakurikiza amabwirizwa y’ukwikingira kwikingira uyo mugera tumukurikira ibiharuro by'abarwaye kovide bariho nifashishe ibiharuro byo muri iyi ndwi gusa kugira ngo ndabereke yuko kovide atahiraja ni uko mu bantu ibiharuro gushyira itariki cumi na zibiri ni ukuvuga hirya y'ejo abantu amajana atatu na mirongo itandatu na batanu bapimwe ngaha mu gihugu mirongo ibiri n'umwe basanze barwaye kovide mu baciye ku kibuga cy'indege metero ndadaye cy'ubujumbura mu ngenzi zaje amajana atanu na mirongo ine n'icyenda muri abo cumi n'icyenda bari barwaye covid byumvikana rero yuko tutokwijajara aho niho nagira nshimikire murumva yuko ikiza covid cumi n'icyenda atakiraja ari nacyo gituma abantu turakwiye kubandanya nk'uko umugambi wa leta uhari dukurikiza impanuro zo kwikingira iki kiza mu gukaraba kenshi mu kugira umugenzo mwiza uko twokwama tugira isuku radiyo isanganira murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za hadiyo isanganiro no makuru tura turayabandanya abanyagihugu bahitwa murambi muri komine buganda intara ya cibitoke baridoga ko bamaze imyaka irenga itanu batagira amazi meza uya bafise uburyo bakaba bagura ibido y'amaritiro mirongo ibiri amafaranga amajana atandatu abandi bagaba bakoresha amazi y'inzuzi buri amatari w'intara ya cibitoke akamenyesha ko ah, hari amasoko ashobora kubashikanira amazi hamaze kuboneka ibindi kuri no nkuru na Alexi Ndayiragije abanyaga b'imurambi muri komine buganda bamenyesha ko imyaka itanu irenga batagira amazi meza abanyaga bemeza ko ayo mazi yatanguye kubura kuva ishyirahamwe sonja satome ryari ko rirasanura ibarabara rn5 bujumbura rugombo ryaca imiringoti yahora izana amazi kuva icyo gihe ngo nta n'ima ry'amazi ryasubiye kuboneka mu mabombo ubu rero ngo ibido y'amazi bayigura amafaranga amajana atandatu ku bantu bagenda kuyavoma ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke abadafite amafaranga rero ngo bakoresha amazi y'inzu inzuzi nyamagana na muhira akaba ariyo banywa bakongera bagatekesha buramata rw'intera cy'ibitoke arahumuriza abanyagihugu b'imurambi ko amasoko amazi ashobora kuvamo amaze kuboneka ubu ngo akaba ariko ararondera abagana neza bashobora kubafasha gushikana amazi aha imurambi muce bitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro arakoze Alexis Ndayiragije tuve mu ntara ya Cibitoke tuje mu ntara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'igihugu aho tuvuga imvugo yo gusumiranya ikomeretsa yibonekeza mu miryango imwe imwe yo muri iyo ntara mu nyigisho ku bakenyezi b'indongozi bo mu bashyirahamwe n'imigambwe ikorera mu ntara ya Ruyigi Deodete na Kagoma atangiye yatanze inyigisho avuga ko imvugo nk’iyikomeretsa igatuma bubakanye batayaga neza bigashika hakaba n'abakubitana bivuye kuri iyo mvugo nayo nahayo Alphonse umuhanuzi wa buramatara jeje imibano n'imico kama anura abantu bose gukoresha imvugo ihumuriza ahariho hose kugira ngo babeho bagira umubano mwiza n'inkuru ya Jean Claude Nshimirimana tumwe tumwe mu turorero tw'imvugo yo gusumurana twibonekeza mu miryango imwe imwe mu ntara ya ruyigi dushikirizwa na ahishakiye arivera arongoye ihuriro ry'abakenyezi muri komine butaganzwa nk'akarorero uwo munsi amubajije ati mbega none turaronka utwo dufungura aho umugabo abibajije ukaza wumva umupfasoni wiwe ararandamutse none twabironka wari wabisumye hagize nk'icyo umugore nawe asaba umugabo nk'akarorero udufaranga twarasi merci. cyane utwo kuvuza umwana kwa muganga ukaza wumva mwishyuye ngo mbega jewe wabonye yuko ndi bankiga iyo mvugo iribonekeza no hagati y’ababyeyi n'abana nk'uko abandanya bishikiriza mu turorero hari igihe umwana asaba umubyeyi icyo yipfuza jewe ndakeneye agakaramu canke ndashaka agahuzu ko kuja kw'ishure ukaza wumva umubyeyi bati siba ugenda uyakorere hanyuma ivyo uzobironka na kagoma deodete ari mu batanga ibyigwa mu nyigisho zatunganijwe kuva kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya Ruyigi ku bakenyezi b'indongozi mu mashirahamwe no mu migambwe n'ishirahamwe gishinze gutsimbataza uburongozi bwiza BRTP mu mfunyapfunyo amenyesha ko imvugo ikomeretsa ituma bubakanye batayaga neza bikanashika hakaba abakubitana ikindi avuga ko iyo mvugo ikomeretsa ku bana ituma batizigira ababyeyi babo bamwe bagashobora no gufata ingingo yo kurondera ibyo bakeneye mu zindi nzira atari na nziza nziza nahayo alfonsine umuhanuzi wa buramatari ajeje imibano n'imico kama ari muri izo nyigisho ahanura abantu bose gukoresha imvugo iremesha hoba gukoresha imvugo yoroshe imvugo iremesha gutyo niho hazoba ikibano ciza no mu gihe hoba hariho uwakosheje n'ubwo yoba ari umwana nahayo alfonsine avuga ko bomwereka ikosa ryabaye bakoresheje imvugo iremesha ngo kuko abana bigira ku babyeyi babo jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro arakoze jean claude nshimirimana nk'uko muhejeje kubyumva ni imvugo yo gusumurana eh, ni imvugo ikomeretsa si imvugo yo gusumiranya nk'uko nari nabivuze mu mu kuvuga iyi nkuru ya jean claude nshimirimana imbere y'uko dushikira bucana yandi bidukikije tubanze tuje mu makunga ho mu gihugu cya cote d'ivoire umukuru w'igihugu arasane watara yabonanye kuri wa kane n'abahoze barongo ico gihugu ari bo Laurent Gbagbo na Henri Conan Bedier ijya mbere mu myaka 12 muri uwo mubonano wamaze hafi isaha n'igice mu itangazo ryasohowe bamenyesheje ko bavuganye ivyubaka ico gihugu bituma ivyo bitameze neza mu mibano na politique birangira Ah, mu makungu kandi haravugwa mu bumanuko bw'ibihugu bya buraya imiriro yadutse igatuma hari ubushuhe budasanzwe aho gushika kuri uyu wa gatanu havugwa amadogere celsius mirongo ine n'atanu amashamba nayo nyine ngo arageramiwe nko mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cy’u cy'ubufaransa aho amahegitari baba ibihumbi ndwi by'amashamba bimaze gusha abantu bagera ku bihumbi icumi bakaba bamaze kwimugwa ubwo bushuhe n'amashamba ariko arasha biriko biravugwa kandi mu bihugu vya Portugal ubugiriki n'ubufaransa ubufaransa Espagne hamwe n'igihugu ca mahoke kiri mu buraruko bwa Afrika nko muri Portugal indwi irarangiye mashamba ariko arasha abazimya barenga ibihumbi bibiri bakaba ari bo bariko baragerageza kuzimya iyo miriro uh, kuva mu buraruko bwa Portugal gushika mu manuko bw'ico gihugu hakaba havugwa imiriro 200 Uraca bugacana yandi mu bidukikije guca n'ayandi y'ibidukikije tuyagira ku gusubiza itoto ahantu hacukuwe ubutare bikorwa hisunzwe ibitari bike bishyikirizwa n'umuhinga mu bidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza y'uburundi prudence bararunyeretse agasigura ko kimwe mu byisungwa ari n'ingene ikibanza kiba cyarononekaye kugira rero ikibanza cyacukuwemo ubutare gisubizwe itoto umuhinga mu bijyanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha wa kaminuza Prudence bararunyeretse asigura ko hisunga ibintu byinshi kimwe muri byo ni ingaruka mbi ziva ku icukurwa ry'ubutare muri ico kibanza bivana n'ukuntu ico kibanza kiba carononekaye kavana n'ingaruka mbi zishobora kuva kuri ivyo byicukurwa by'ubwo butare aho hantu kuko kwimba ubutare ahantu bironona ubwa mbere hoho ibidukikije ni ubuhinga mugabo bimwe muri ibyo ni uko ubwa mbere hoho no kuraba ko uhitamo ibitegwa bishobora kuba aho hantu haba hononekaye ko ntihaba hakiri aho upfa gutera ibyo ari byo byose ngo bihabe cya kabiri ni ukuraba ufatiye ku kuntu icyo kibuga kimeze hashobora kuba ari nk'ahantu hari isi itemba aho rero naho urabikorera kuko muri bya biterwa uza kuhatera ni ukuraba ko mu biterwa utera hashobora kubamo ibyotuma ugwanya inkukura nk'aho hantu Prudence bararunyeretse avuga kandi ko mu gusubiza itoti ikibanza cacukuwemwo ubutare byobaye byiza hasubijwe n'ibiterwa byari bihari kera icifuzo nyamukuru nuko ari nk'ibiti bijya byari bihari ubwa mbere nibyo vyogarukanwa bijya biterwa byari bihari ubwa mbere nibyo byogarukanwa mugabo eh, kimwe coco nuko araho kwipfuza kuhagarukana bijya bya mbere ugasanga kubera aho nonekaye ntibishobora guca bitera bihaba n'ingoga muri ico gihe umuntu ashobora kwikora ku bindi biterwa bitonona isi kandi bitonona aho hantu umuntu aba agomba gusubiza itoto mugabo bikazofasha kugira ibindi bizoze bibikurikira mu kubaho hantu muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira ku bijyanye n'akamaro ko gusubiza itoti ikibanza cyacukuwemo ubutare hamwe n'inyifati ikwiye mu gihe cyo gucukura ubutare Arakoze Vestine butoyi kuri no gucana yandi y'ibidukikije akaba ari no ngaha ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri studio za hadiyo isanganiro ndangirije amakuru twabateguriye ku mutaga wo kuri uyu wa gatanu igenekezo rya cumi na gatanu mu kakaro mwakoze mwebwe mwese muyakurikiye yakoze na Alphonse ku bw'imana yafashije mu buhinga bw'ibyuma mugira ibihe byiza ngaho iwanyu